Підходить хлопчик до батька і запитує Тату, а чому в їжачків на спині колючки? Я не знаю. Тату, а чому їжачки клубочком звертаються? Я не знаю. А чому їжачки гриби збирають? Я не знаю. З другої кімнати мама. Синку, відстань від тата, не бачиш, він відпочиває. А тато з дивана. Відстань від дитини, ну хто йому про їжачків розповість, як не батько.